Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, sljedeće pitanje glasi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaže, možete li nukratko ispričati e, o tefsiru, ispričati o tefsiru 25. ajata suri Taha, što, zna, e, što on zna, šta on znači, I ukoliko će vam to oduzeti previše vremena, bit ću još precizniji sa pitanjem, da li kada učimo ovaj ajet, e, misli na ajet e, Rabbi Šrahli Sadri, E, da li kada učimo ovaj ajet, a u stvari e, bukvalno prevod znači, e, gospodaru moj, raširi moja prsa. Kaže, da li kada, on, njegove pitanje, ovo sam ja umetno o sebe, kaže, da li kada učimo ova ajet, to naše učenje u stvari predstavlja dovu da nam Allah podari iskrenosti, unapred vala i tako dalje. Znači, odgovor na ovo pitanje, stvari vraća se, jel, e, vraća se na na u stvari nekoliko ajeta, nekoliko ajeta suri Taha koji govori o jed, u jednom kontekstu, o jednoj temi. Naime, Allah Želešanuhu, pot, e, znači ova tema, e, znači, e, brat koji pita, on govori o ajetu u kojem kaže Kale rabbi, rabbi šrahli sadri, kaže gospodaru moj, E, čak i Besim Korko to pravodi, jer kaže učini prostani moja prsa, to je bukvalan prevod. U stvari ovaj ajet govori u kontekstu drugih ajeta koji govori o jednoj temi, a to je da prije toga kaže e, Allah subhanahu wa ta'ala kaže e, kaže idheb ila firauna innehu taga. Allah subhanahu naređuje Musi ali iznad kaže njemu kaže idi faraonu jer je on, jer je on uz, uz, uz svaku vjeru prevršio i prešao. Pa onda kaže Kale, znači rekao je Musa, kale rabbi šrahli sadri, kaže Musa, gospodar moj, učini prostrani moja prsa. E, wa Vajesir li emri i olakšaj e, moju stvar, znači moj zadatak, moju obavezu. Vahlul uqdate min lisani i odriješi uzao sa jezika moga da pričam lahko, bez poškoća, bez zapinjanja ili e, kao što se prenosi u tafiru e, drugačije u stvari da je Musa alaihi selam imao stvar na, na jeziku nakon što je jednu e, žigu stavio da je imao problema sa, sa govorom kaže nakon toga jefkahu qawli da bi razumjeli moj govor znači odriješi uzao sa jezika moga da bi razumjeli govor moj vaj'ali vazira min ahli i, i daj mi E, za pomoćnika, vezira, pomoćnika iz porodice moje, e, Haruna Ahi, Haruna brata moga. Kaže, e, ušdut bihi ezri, osnaži me njime, wa ašrikhu fi emri, i učini drugom u zadatku, znači saučesnikom u mom ovom zadatku, kojim zadatku, da ode Firaun. I kaže, u naso kaže kej nusabbiha ke kathira wa nezkura ke kathira inneke kunte bina basira i tako dalje, znači e, kako bi te mi veličali mnogo, kako bi te spominjali mnogo, jesi ti ona jel koji nam je dao ono što nam je dao i tako. Hele, se, znači ono što nas iti, ovaj dio, ova skupina ajeta. Ova skupina ajeta u stvari, da bi razumijeli u stvari zašto je Musa alaihissalam rekao ovo što pita bratu pitanju, uh, ajeti govore u stvari o čemu? Uh, govore da Allah Žešanu naredi Musu, Musi, alaihisselam, da ode Firaun. Uh, kada mu je naredio, to, je, to se desilo nakon što je Musa, znači, uh, znači opće poznata stvar, odnosno kuranski ajeta, da je Musa, alaihisselam, nakon što je izbjegao jel kon što je izbjegao da, da bude ubijen kao ostala muška djeca od Benu Israila da je bio da je znači odrastao odrastao na dvoru kod faraona. E, nakon toga, jel, kada je odrastao e, u jednom sukobu tuči sa Kiptom, odnosno e, narodom koji živi u Egiptu, koji živi u Egiptu, dan danas živi, e, Kiptima, kršćanima današnjim, e, da je Musa a.s. E, prilikom, e, prilikom jel, e, tuče između e, jednog Benu Israelčana i, i Kiptija, da je Musa a.s. branići u, u, u dva slučaja, u drugom navratu ubio tog jednog kiptija i onda je jel onda mu je doš, došao došla vijest da mora da e, da, ljud, da ga traže i hoće da da izvrši jel odmazdu nad njim da ga ubiju, pa je on pobjegao. pobjegao u mjesto Medijan poznato je, tamo se oženio sa kćerkom od od Šuajba i poslije toga se vratio i nakon kada se vratio Allah Želšanu naredio ovu stvar. U stvari, znači šta je ovde šta je ovde problem? Znači Allah džeshanu šalje Musa e, Musa alejselam e, kod e, najvećeg zulumčara koji ikad postojao na dunjaluku faraona, znači čovjeka koji koji otišao do te mjere u u prelaženju granica u zulumu koji je činio da je za sebe ustvrdio da je on bila božanstvo. Znači da je on u stvari božanstvo i da u stvari njega treba obožavati. Zanegirao da je postoji Allah Želešanu, da postoji e, Bog Musa, Ali Selam, kako je, kako je došlo u koranskim majetima. E, znači Allah Želešanu šalje Musa, Ali Selam njemu. E, to s jedne strane, znači jednom od najgorih stvorenja koje, koje je postalo na Dunjaluku. A s druge strane, Musa je e, u škriptu sa druge strane, u tome što je Musa, Ali Selam, bio odrasao kod njeg na dvoru, što je ubio čovjeka kojeg je ubio, narod Musa ali sam se pokrala, šan mu oprostio za to, znači iz te strane je potjera za njim, to nije zaboravljena stvar, i još znači dolazi, poziva, znači ne samo da odi na nešto traži, nego on poziva, poziva faraona, naređenimo da ga na najljepši način, فَقُودَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا I recite mu, znači, na najljepši, najblaži način ga pozovite u, u istinu, u, u vjerovanje Allah Žešanu, znači jednom takvom stvorenju pored svih tih stvari koje su zadesli Musa a.s. znači e, u tom kontekstu Musa a.s. izgovara ove riječi znači da se šalje takvom čovjeku da je Musa e, da mu se desilo znači u njegovoj e, biografiji ličnoj desilo se ono što se desilo i da on znači e, zbog toga kaže gospodar moj kaže e, kale rabbi šrahli sadri gospodar moj bukvalan prevod reče Musa učini prostrani prsa moja Znači, išrah sadri, učini prostranim, šah znači raširiti. I tako se skoro svi tefsirima navodi, jel? Da u stvari to znači raširi e, moja prsa. A u stvari šta znači raširi prsa, jel? E, pa mu Fesir kaže, raširi prsa znači u stvari e, pomozi me, gospodar moj, pomozi me, daj mi snage da mogu podnijeti ovaj zadatak. Znači, da budem na nivou, na stepenu ono koji može izdržati ovu stvaru. E, koju stvar, ovo malo prišto spomenuli, znači, znači e, kome on ide, koga poziva u, u istinu, u vjerovala al i kakav je njegov bio problem otprije. Znači problem po pitanju ubistva onog čovjeka i bježanja i da je odrastao na njegovom dvoru e, i uz to ko je bio e, faraon. Znači zbog toga Musa izgovara ovaj tradiciju. Gospod, moj znači, učini išlerah li sadri, znači raširi moja prsa U stvari šta to znači pomozi me. Učini mi prsa znači šir, uh, e, tako široka, tako jaka da mogu podnijeti ovaj zadatak. A kontra tome uh, e, tadije po sadr da, da, da prsa budu uh, uska. Šta znači uska prsa? Znači uh, malo Takva prsa ne mogu podnijeti zadatak, ne mogu izdržati ono što im se povjeri, e, znači izbjegavaju da odrade ono što im se povjeri, a u stvari široka prsa, E, jaka prsa, kao što je bio poslanik sallallahu sallam. Znači, poslanik sallallahu sallam je bio uh, e, širokih prsa, da bi mogao izdržati teret, teret davi onog što je pozivao. Šta znači biti široka prsa? Da bude jak i snažan, da mu Allah Žešanu dadne tu snagu, pomogne ga, a da istovremeno bude blag, blag i milosti prema onima koji poziva, sa ciljem, sa ciljem da ih navede i vrati na hak na istinu. Znači, značenje ovog ajeta je u stvari u tom kontekstu da mu se učini e, e, prsa širokim, što znači da ga Allah Žešanu osnaži, da bude jak i snažan, da može izdržati, da ga pomogne, da može izdržati taj zadatak koji mu se povjerava. A to nas u stvari navodi na odgovor na ovo pitanje, e, gdje brat kaže da li kada učimo ovaj ajet, to naše učenje u stvari predstavlja dovu da nam Allah podari iskrenost. E, odgovor je znači da, da, da učenjem ovog ajeta se ne može dobiti i e, tražiti iskreno od Allah Žešanu, jer apsolutno kontekst ajeta ne govori o tome. Nije riječ o iskrenosti, nego, tra, nego traženju od Allah Žešanu pomoći i snage da se e, izdrži i podnese znači, e, e, zadatak koji je povjeren. Tako čovjek, ako dovi taj ajet, znači, e, e kontekst dovljenja, spominjanja toga ajta, e, obično kod nas jel, predavači, neki koji drži predavanje, ima jedan poznat jel, kod nas kada drži predavanje, obavežno spominje ovaj ajet na početku, tako. Rabbi šrahli sadri, ojesir li emri, vahlu obdate min lisani, jeftahu qauli i onda stane, jel. Kad treba dođe, vađa li veziran min ehli, o, učini mi, jel, pomoćnika iz moje porodce Haruna, onda tu stane, jel a, odnosno o čemu govori, kaže, jel, gospodar moj čini prostorni moja prsa, olakšava mi zadatak, odriješi, uzao sam mog jezika, da bi razumijeli govor moj, taj dio spominju oni koji hoće da drže neko predavanje. Zašto? Znači, da ova znači da snag, da podeset emanet, koji je emanet? Znači, da pojasni Allahu o vjeru. Kada priča čovjek o vjeri, to je veliki emanet. I treba to podnije, treba imati e, pomoć od Allaha Žešanu da bi čovjek rekao ono što treba da kaže. I kaže, olakša mi moj zadatak, odriješi, uzao sa jezik, jezika moga, znači da govori, da govori lahko, bez poteškoći, tečno, plastično, da ljudi razumiju, da bi razumjeli govor moj i tako dalje. Hele, ne se, znači, e, ovo što brat pita ovde, znači, e, ajet, spominjanje, učenja ovog ajeta ne može biti u kontekstu traženja da mu Allah Žešanu podari iskrenost, nego da mu Allah Žešanu pomogne da podnese emanet, uh, eh, u, u zadatku, zadacima koje, koje je Allah Žešanu obavezao nas ljude. Allah zna najbolje.